السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ngaturi kasugengan Mbah Mbah Kakung Mbak Putri, Mbok Gede, Pak Gede, Mbok Cilik, Pak Cilik, Mbak Yu, Kakang, Adik, Kakung Putri, sing cilik-cilik niki. Sedaya sami wilujeng. Alhamdulillah. Kula inggih lembat-lembat diparingi sehat saged sowan. Mugi-mugi sowan kula wonten rasa jenengan. Dados sowan ingkang pun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selajengipun nglajengaken pengaosan ingkang nomor kalih nglajengaken hadis ingkang neraken bab wahyu ingkang pun tampi dening Kanjeng Nabi nalika wiwitan wiwat wiwitanipun Kanjeng Nabi nampi wahyu. Kala wingi kula matur Kanjeng Nabi nampa wahyu sikik dhewe kuwi mapane ana ing Guwa Khira tanggale 17 sasine Ramadan wektune malam bengi malam Jumat Gini ku nampi dawuh sepindahan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ingkang cara jawinipun Iqra maca sira Muhammad. Bismi kelawan nyebut ing asmane pangeranira. Ya pangeranira iku allazi khalaqa zat kang nitahake khalaqal insana nitahake menungso min alaq sangka getih kenthel. Ikra maca sira Muhammad. Wa rabbuka utawi pangeranira iku al akramu kang mulya. Rabbuka al akramul ladzi allazi allama bil qalam kang mulang pangeran mau kanthi nggunakake pulpen atau potlot mulang alamal insana malam ya'lam mulang menungsa sing menungsa mau hurung ngerti jalaran kanthi anane pulpen saiki ya komputer apa-apa niku yen menungsa dadi ngerti niki semanten iki wiwitan-wiwitane wahyu kaparingaken dhateng Kanjeng Nabi isen-isene menungsa supaya do iso maca bab maca niki luas Ora kudu nyuwara, kadang-kadang wong nampa layang niku ora nyuwara, wis maca layang, wis. Dadi ora kudu nyuwara. Wis maca surat kabar, wis. Niku kadang-kadang ming meneng mawon. Dadi dadi sing jenengane maca artinya luas. Nggih dikena darani ngerteni ya kena. Lah niki mula nek ana piantun kok ngendika? Islam kuwi nek nggo ngatur masyarakat ora tepat niku nggih nyuwun ngapunten nek wong Islam tak suwun sehadat meneh. Bab niki pelecehan terhadap agama Islam. Krana Al-Qur'an sakterusipun ingkang pun paringaken dhateng Kanjeng Nabi, Al-Qur'an diturunaken wonten ing sasi Ramadan niki gunanipun hudal linnas kanggo pituduh marang para menungsa. So. babayinatin minal huda wal furqan lan dadi penjelasan marang menungso diduduhake menungso dijelasake antarane perkara sing salah supaya didoi perkara sing bener supaya dilakoni dadi Al-Qur'an king kawastanan dados pemisah antarane barang salah lan barang bener janji nganggo putusan Al-Qur'an pun mesti bener <coughs> nyuwun ngapunten nggih niki cok dikangeni watuk kula niki. <laughs> Nggih watu-watu nek kondang nggih. <laughs> Ah kadang-kadang nek teng TV nika ming arep dheme <clears throat> maaf. Nek kula rasa maaf lah wis gaweane kok. Mangga tak kok kanthi mangap nggih, mangap-mangap. Ngaji niku ya angge guyon barang nggih Mbah. <laughs> Nek ngaji mekengkeng janjeng Allah kesel tenan ya. <clears throat> Dadi niki nembe kalimat ikra tok niki nek ora dipraktekke walah. Make pembuktian dados kula matur Al-Qur'an kuwi cukup kanggo ngatur masyarakat. Malah nek masyarakat ora nganggo Al-Qur'an jan marake kacau. Dadah sakniki buktine. Perintah niku lak kathah to. Manuta ya perintah. Lakonono, ya perintah tulisen ya perintah tunduka ya perintah ngena ngapa Al-Qur'an sepisanan perintah kok eh, nganggo dawuh kok ikra eh, bacalah niki nembe satu kata satu hu. anak kalimat napa nek cara bahasane Arab nggih sak kalimat ngoten bak kalimat bahasa Indonesia ini satu kata yang sudah cukup untuk penjelasan. Jadi nek niki istilah sak kalimat bahasa Arab jadi padane aku ngono iki ya sak kalimat nek cara bahasa Arab. Ini bahasa Indonesia lah sak kalimat itu sudah susunan kata yang sudah cukup untuk penjelasan. Niki nembe ikra. Kok ora dilakoni? Kula anggenipun damel contoh minim serandale selen kurang bejane numpak bandusa contoh niki bapak ibu sing denang masjid bu jamaah ngasolat ambu ah, tarweh bu apa mengko nek kundur kudu dipresani serandalku sing endi jenenge kuwi diikrok Bundur saka masjid kok medun, Jurwatan siki sikil loro entuk serandal loro mergo bareng kancane pirang-pirang suksuan, iso lho nang dalan kesandung-sandung bareng tekan dalem Masya Allah Nonton apa pak? Lha iki serandale kok tengen kabeh gak abang karo ijo gak ada sapa ya Lah wau mboten ikra mau pak Lah suksukan aku ya selak ngantuk Nah nggih akibat ora ikra kena hukuman srandale selan. Asing ah, keri dhewe. Apa kan? Iki iki nek sing ijo tak aku, nek sing abang tak eh, sapa. Ora ikra apa? Ikra apa mikari dhewe, Ji? Lho, dadi orang lakoni perintah Al-Qur'an kejaba awake dhewe ya rugi uga gawe rugine wong liya lho ngono kok lemone ra tepat niki nembe barang sing cilik-cilikan iki malah kala taun piro kae Amerika ngeburke montor mabur jenengane slender apa apa ya mengder-der ngono kok lali jenengane jalaran kurang le ekrok kurang setiti ana ing sinyure loro nang kono jebruk mati niku niku nggih mboten kabar lho kula mboten mrika lho niki kula min kula werta adol kandha buk culke blas ora cukup bati kula niku kurang le ekrok lho pun lah semanten niki sak niki napa-napa sing marake kisruh niku nggih masalah nggih mung kurang le ikra niku kok. Kurang le ikra dadi segala sesuatu perbuatane menungsa butuhake diikra. Disetitekke, diwaca, dititi pisa aja nganti ana sesuatu sing marake kuciwa. Iki tembunge ikra. Dadi ikra luas, mboten mung maca al Quran mboten kabeh lakon. Karena Al-Quran diturunake hudal linnas wa minal huda wal furqan. Langkung-langkung gandengane niki Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kula jenengan duwe tindak laku ingkang sae-sae iku kudu eling marang Gusti Allah. Aku iso maneka warna iki wutuh pitulunge Gusti Allah. niku bismi rabbika. Dadi nek ngono nek kula panjenengan cok rada kebat kliwat. Padane nggih pun umum niki janene cok ra krasa. Cok ra krasa kebat kliwat. Aku ya iso gawe ondo. Padahal ning gathuk-gathuke niku ning gathuk-gathuke pringe ya ra gawe, kayune ra gawe, pakune ra gawe. Men gadukke ngakune gawe ondo lho lah nggih. Rada mentereng ten nggih. <laughs> Padha karo aku ya iso gawe payak. Ajane ah, men ngejur-juri yo gorek yo ora gawe glepunge ora gawe men beras yo ora gawe. Men garing gatuk-gatukke. Ning cok kebat liwat lho muni gawe. Lho niku lak yo kliwat to jane ngono. Ning wis umum ya wis ben ngono ku ya wis ben. <laughs> Ame gatuk-gatuk ke kalau ini bisa. Lah nek bisa lah ya gawe pringe, <laughs> gawe kayune. <coughs> Ming gatuk-gatuk ke. <coughs> Niwa semen masalah gatuk-gatuk nek salah gatuke nggih mboten enak ya. Niku puyang. <coughs> Puyang niku pahit. Ning nek dinggo mangsak pelas, wujudo <laughs> niku. Nggih ibu-ibu niku. Ana saiki jangan bening nek puyang, Bu. Bo. sing ngicipi iso gebras-gebras tenan. Ini nek bener gaduh eh pahit kok jadi enak nggo. Nggo mangsak pelas niku lho. Ning sakniki ya wis do wegah mangsak pelas nggih wong ora Maling kita terus ming gaduh-gaduh ke. Terus niki kula jenengan kanthi bismi rabbika kanthi asma pangeran pangeranira tegese kula jenengan iso obah musik maneka warna sing apik-apik niki kudu eling kuwi sing maringi Gusti Allah sing ngobahke Gusti Allah menungsa min sakderma wayang upamane terserah dalange anggone nglakokake Selajengipun terusipun hadis Para biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid Ummil Mukminin radhiyallahu anha. Critanipun Kanjeng Nabi rampung nampi dawuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq rampung tekan malam ya lam wonten guwa Khira jur Kanjeng Nabi terus kundur. Piyambakipun sampun dredeg gemeter niki. Nene cara teng riki ngono Hurung nganti mlebu dalem isih tekan tetek ngono tekan Hakim mulai mlebu nang pekarangan niku Kanjeng Nabi sampun ngendika. Nek cara kene ya tulung-tulung nek Kanjeng Nabi le ngendika zammiluni zammiluni zammiluni. Aku kemulono aku kemulono. Kanjeng Nabi sampun kati sendrodok. Piantun niku nek banget wedine iso danjur adem teko rada aturi. Nah, jane musim sumuk ngono sangka banget wedine dadi adem dredeg. Mula kanjeng Nabi nembe mlebet wonten ing pekarangan iki ngendikanipun sampun zamiluni zamiluni aku kemulono kemulono. Fa zamiluhu banjur keluargane kanjeng Nabi ngemuli dateng kanjeng Nabi hatta zaba sehingga lunga anhu saking kanjeng Nabi apa arau gumeter. Banten Ibu Khadijah sameneh putri ingkang bijaksana Kanjeng Nabi rawuh saking tindakan ngendika zamilu zamilu niki lajeng pun tembungipun cara Jawa ya dirangkul. Digandeng lajeng pun Pak paringaken papan pesarian panggilan tempat tidur nek sing rada mentereng. Faqala banjur kanjeng Nabi ngendika li Khadijah, "Wa akhbaru hal khabara?" Bareng kanjeng Nabi sampun tembungipun sampun napa nggih tenang tentrem. Lajeng ngendika dhateng Siti Khadijah nyeritakaken kawontenan ingkang pun alami dening Rasulullah wonten ing gua Khira. Lah antos kanjeng Nabi ngendika, "Laqad khasitu ala nafsi." Aku jan kuatir nang awakku dhewe. Oh, apa ya kok ngene iki? Kanjeng Nabi ngantos ngendika ngaten. Ning dilalah panten Ibu Khadijah piantun putri ingkang bijaksana. Faqalat lahu sallallahu alaihi wasallam Khadijatu, "Kalla." Siti Khadijah nampi dawuh saking Rasulullah dipun paringi cerita lelakon wonten gua kira niki lajeng ndika Siti Khadijah eh mboten Pak enek ngoten niku mboten Nah beda karo piantun niki nggih sing kakung pendak bengi lunga mulih mangsu angin kapora mulo bengi aja mung luyur wae <laughs> niku nek wong Jawa gek ra ngerti tata Ibu Khadijah ngerti tugasnya panjen Nabi. Mula kanjeng Nabi kundur sangka saking guwa lajeng nyuwun dipun kemuli nggih pun papah tapi turutipun sak sampun rampun tenang. Kanjeng Nabi ngendika Hati Siti Khadijah, oh mboten. Wallahi ma yuhzika Allah abada. Ngendikanipun Siti Khadijah, ngejem nemi dateng kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah, mayuh zika mboten badhe ndamel susah ing panjenengan. Mboten badhe meleh-melehaken dhateng panjenengan. Wonten penjelasan ngandhap menika yubdihuka meleh-melehaken abada selawas lawasipun Siti Khotijah kanthi tegas lan pancen nyetitekaken saestu dumateng tindakipun Kanjeng Rasul Kanti alasan Siti Khadijah pun maringi pengayem-ayem datang kanji Nabi menika innaka latasilur rahim. Demi Allah nggih cara Jawa pakne, Ne ora bakal Gusti Allah negake nang kowe. Jalan panjenengan iku latasilur rahim. Seneng nyambung sana. <clears throat> Seneng nyambung sana. <clears throat> Saniki niki sing jenengane pas seduluran jan wis ra ono e. Agi nak sanak ngono wis siji pekerjaan wis ra kenal. Kadang-kadang ponakan karo makne cilik ya ora kenal. Ponakan mantu Lampung Ijab go nang Jakarta, petukan makne cilik ya ora ngerti padahal ku ya adile bapakne tenanan. Wis ra kenal. Sing jenenge silaturahim sakniki jan pun larang regane, nek malah rano sing adol. Dadi Kanjeng Nabi seneng nyambung sana. Wa tahmilul kala. Kanjeng Nabi seneng nyangga urusane wong liya sing ora iso ditandangi dhewe. Alladzi la yastaqil amri. Dadi Kanjeng Nabi senengane gawe entenge lelakone wong liya sing wong liya mau upama nglakoni dhewe ora iso ya tembunge Jawa sering melibatkan diri gawe entenge lelakone wong liya niki kanjen nabi <laughs> nek niki lak ya kamu-kamu saya-saya mati kamu mati bongkong <laughs> sakniki ora ana wong model kono larang regane niku nek sakniki akeh piantun tak kaya semut ngono legel mara merga ana gula. Nek ora ana gulane ngopo? Niki pun akeh kula mboten ngarani, me ngomongke, ngoten Oke-oke sakniki niki gelem tulung ki nek pancen entuk untung. Ha nek ming tulung marake buntung, wah kale kangelan temen kurang gawean. <laughs> Umumnya uang sak niki, gelem tulung nek pancen kanca bisnis engko arep Itu untung. Ah, nek sedulur asalamu kowe ora nyambut gawe, wis umum nek ngono. Murahan niku ora pesenan niku. Niki Kanjeng Nabi jane wa tahmilul kal. Nomor tiga, ngendikane pun Siti Siti Khadijah. Wa taksibul ma'dum. Kanjeng Nabi niki <coughs> sering dame, tiang ingkang kesepen. Ngeten lho, taksibul ma'dum niki. Niki. upama kula matur dhateng jenengan Pak Jaya upama Pak Jaya kula niki jan rada butuh e niki ben utang arta dhateng jenengan ya rasa oke-oke ya 10 yuta mawon kamangka Pak Jaya ra kagungan arta ngeten Pak Baron Pak kula mboten duwit e kula weruh duwit gane kanca kula Lho, kula tembungke mangke sampean sing nyaur. Kanjeng Nabi kersa ngono kuwi. Ana saiki. Kok-kokane iki jan ra ono ngono wis rampung. Sing ada dhuwit 100 juta wong padha tak adol tanah nang tengah kutha. Aji nyuwun ngambil artane le. Wono butuh 100 juta tasipun rampung le adol bakaran patus. Wono kula mireng payu 100 juta. Heeh, ning wis anu iki aku sing penganyang 200 dadi malah kurang gitu. Ha <laughs> ah, nek ngono, hame agi nganyang ora artuku iso wae. Kadang-kadang ra arep bayari wong pas anyang-anyangen. Kan <laughs> iki niku larang regane iki. Lah kanjeng Nabi mboten. Bama ana sahabat matur dateng kanjeng Nabi duwe butuh. Kanjeng Nabi ra kagungan, yo tak terke. nanggone ngusman, Usman piye. Iki ngusman iku tang ana dhuwit ki sing nanggung aku ning sing nyaur iki. Kanjeng Nabi kersa ngono ki. Mula jenenge Wataksibul Ma'dun. Nomor terusipun Watuk Ridhaif. Kanjeng Nabi niki ngendikanipun Siti Aisyah, ahli nyuguh tamu. ahli nyugih tamu nomor gangsal wa tu'inu ala nawa ibil hak kanjeng nabi cok kersa nulungi wong-wong sing nampa bilai mergo nglakoni perkara sing bener nawa ibul hak atau kena kena alangan lah ini kare ana alangan niku malah kanjeng nabi sing dadaki upama nang kampung kene ana wong ra duwe kena kecelakaan tabrak lari ya wis kena ndang dokteran kok sing mbayar aku iki cara mula Siti Aisyah duwe perkara lima niki mboten-mboten ne Pak ne sampean gegodha dening lelembut insyaallah mboten dipun tegaken dening Gusti Allah lan niki nggih bab niki masyaallah mula ya Rasulullah niki nggih conto malah Rasulullah niku tenggan sejarah wonten niku Rasulullah lan duwe mak cilik jenengane Abu Lahab kan niku dadi kanjeng Nabi niki duwe mak cilik wena loro Abu Thalib niki seneng kanjeng Nabi entek ngamek kurang golek adine Abu Thalib sing parapane Abu Lahab niku le sengit karo kanjeng Nabi yo ngamek kurang golek niki Abu Lahab tau kena alangan Lekno alangan ya mung salahe dhewe krana karo bojone sing jenenge Ummu Jamil. Niki sing wedok omong. Pakne aku ra marem nek ora iso nutuki Muhammad. Piye carane pakne? Bisa aku iso molo Muhammad iki. Wae gampang tak gaweke jugangan nang arep lawang kene. Engko Muhammad kon rene kecegur, pokoke aku karo kowe an molo Muhammad sak tutuke. Wah mupakan mupakat. Gawe jugangan tenan yo ditutup njur ngundang bature tur dalem ndara undangan Muhammad Anak-anak aku lara ono kan cilik rene Abu Lahab niku le memungsuhi Kanjeng Nabi entek ngamek kurang golek niku nek karo makne cilik apik anak cara awake dhewe tau diganggu ngono ah raso jelak ngono lara ya merasake Kanjeng Nabi mboten ditimbali ya mara tenan sewa tenan Ane ah, Abu Lahab lawange dinep mbok nginjen wong lurus kon jero. Lah niki kurang sak jangkah. Malaikat Jibril rawuh terus Kanjeng Nabi disikep niku ming dugangan awi wangsul mawon. Lah saknalika bali mak cengkelak Kanjeng Nabi. Abu Lahab rembukan kon bojone mesine darane aku mau kandha muni lara ngono ya mene. Heeh. Mesine tak tutup lawange darane aku turu ngono ya Muhammad ya cah toto dadi. Wis kono panekon bali. Lawang buka mlayu. Hanya gur jugangan dhewe niki. Abu Lahab. Ampun, ditulungi ra iso. <clears throat> Angge dinai ondo niku ondo mengkeret. Dinai tampar tampane mlayu munggah wae sebab iki aku ra iso tulungi nek Muhammad sing nulungi. <clears throat> Akhire sing nulungi Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi copot serbane nggar iki lek enggak tekan dhuwur ora terima kasih ngonek-onek eh. Kan Nabi kondur meneh. Kanjeng Nabi apike kaya ngono, anak wae dhewe dikae gak kagelne semoh. Nang kadang-kadang karo maro tuane kuwi neng-nengan kok. Tur dinai putrane ya arep, nek sing tuwa ya emoh kok ya pinter ngoten. Mbah le kursus nang ndi kuwi aku. <laughs> nek anake arep, nek maro tuane emoh kok ya pinter ngoten. Ajake rada jebolan sarjana. Hah, <laughs> niki nggih. karo marotwane kok ya neng-nengan iku mboten leres lho niku nggih gedhe wawu nggih oh wong tuaku ku salah oh ya salah-salah kae ngenai anak ya ya sampe mekaten rumiyin pengaosan ugi dereng rampung basalah wahyu niki insyaallah mangke kita sambung pengaosan ingkang kaping 3 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh